Alabade! Nik ere, nahi nuke, bon, izan txintxa bezala, men hoi ez da posible, eta Charlie afea hortaz ene abija eman. Ez afeaz susen, haitu bat egin behar baita, benabai unguian igandien gaisa gusiaz. Iduitzen zait, eni sobea sebezala eginik izan dela. Eniz prefost elkartasun emendaketa hunen kontre, bena jale, bada haste batuai hoi baizik ez dela ipatzen hipokrizian paroxizma zen igamte juntan, martxa edo bilaldi hortan, eta astizkenian hots atzogoizan. Igantian hasteko, politikek nahi harritu. Jente arruntak jumbite nahi balin badia, bena politikake bai jente arruntak bezala jin behar zien. Hala hitzeman ikzien tu, ö, e, pu. Bakotsak be beblan ruz lepuaikin, ala bilhaskan lehen lekian izateko argazkian. Ata, dena kostu ikzien, aizia larroi, Mariano ebai, larroi bena ez etxen bezan beste, eta hortaz ez da ihu emintzo. Kuntaketetan aldetik ez, argunkioaik, polizia eta antola zailan artian. Marseieza hamalau hama sortzi gerla urentzian bezain nutxu, entzunda. Ezagutzen agutzen ez basunien, oai gogu handuk ezie. Azkenian, gerlaen abantaia korro biltzen dutu, puntu ez kajik bate gabe. Proba, holandek errandu gerlan sartu ginela, eta lehen bumba bekasabetan lehertu da txoi baten ganik. Ei alege bat elkiko dinez, hoien kontre bai. Atzo goizan aldiz, jente arruntak nahi harritu. Egin oz bezala, txerka juiten intzanen ekipa, ala ustia, ez, ez judeo txapela, ekipa, egun bardin ateniz. Bref, ni ate, huk aldiz atetuik, Charlie enuk heiteko espantxan. Ahara bat abiatu da, azken bi ejemplientako espeo alako jentek, ez ziela je suis Charlie atorra bat kariatzen, igantian nardin bat bezala. Euh, ardi bat bezala. Bref, Charlie bat beno habo, Charlo bat nintzateni, segure, bena Charlie tuko dut ene kronika giruan izateko. Charlie arte, Charlie kotapian izateke, ahalbezan Charlie, eta bai, ni bai, Charlie niz.